Erortzeko bai baiona hiri erdiko bost eraikinetatik aterarazi behar izan dira bizizaleak. Azken hastauetan kasuak biderkatu dira, argenteri, sobiol edota Espainiako kajikan besteak beste. Horotara, hogei bat biztanle behitza terpetu behar izan ditu erriko etxeak, urgentziazko bizitegietan edo hotelean, hauen artean da leire arekin emintzatu gira, argentorik errikako bere apartamendutik atera behar izan da. Gure dira erriko etxeko biztairu pertsona eta eta zendik doko propieteko uh, gizona gure etxe okupatzen dena, no izan uh, eh, aurkainaren seian, atzoldeko bostak, bostak terdi inguru, dira apartamentu guztietara, uh, eh, egeitera, etxe bizitza behar zela albezain fite ustu, behitzen uh, eh, egituran ahiskuan dira etxe bizitza erortzeko. Uh, beraz, baginola pepres horren bat puskak hartzeko eta eta apartak usteko. Beraz, puskak ziren puska harinak, uh, bat edo eh, jakin gabe horiek ere zakiten erraiten zonbat demora iraunen zuen azerak. Oja. Eta zakit zuko eh, torridelarik erratera ba oso horren bat eh, nola asen ditu zira, zakit bezera beldurra edo... Ze sortzen da. Eh, bof, ez segurtasun, <laughs> ez dakit nola ez dakizu zer hartu, ze zonbat iraunen duen, beraz ez dakizu ze puska hartu behar den, zer aman, zer balio, zer balio txik, uh, eh, abezifite egin behar denez, uh, eh, piskat masinalki balisabat betetzen duzu eta eta partitzen zira, etxetik. Hmm. gero, ejan azaukuten eh, normalki, uh, ondoko egun edo hasteetan berriz hartzen alko ginela, berriz puska bat zuen Mementuko, uh, nun zira, susen? E, desartuan aiz bukazuen etxera. Atera bidua eta ere atseman zuten, egin idazo? Bai, bai, bai. Arbet egin daukute, edo, edo atsemaitan ginoen atera bide bat gure aldetik, bestela egiko etxak alokatu dizkigu uh, nahi genuen gau kopuruaren zat gambera batzu bai honan berean. Horrean, ba- niku kanditut lehen hiru hotelan eta geroen ebaitarik atseman ditut atera bideak, ne, ne batzuk adibidez dukan eh, dituzte amak bat egun eta gero hotela zaldatuak izan dira beti atzera bide batzuk handute, honokan. Jena momentuko ez dakizula e, oraindik zure beste puskak eh, errekuperatuko dituzun? Ebe, joan den hastan pasada um, uh, paueko hauzitegiak eman duen ekster bat segurtatzeko ezin ginuela behiz sartu etxe dizitzara. Berak egin dut zinez eh, egitura aldetik, hor sarpanta aldetik, bat animaleko argisku bat, beraz sartzen ahalko gira bakarrik e, sekurizatuko dutelarik dena. Eta hori izanen da so jatzere bukaera. Eta hori eta gero puska agindatzu gehiago egin ahalko dira, eta gero lanak egin eta gero bakarrik behiz apartamenduetara joitan ko gira, bizitzera. Egin eh, duan artean, bauzula besta bide bat, ustut lanaiten lan uzula bai honan? ba, atzera bidak uh, eh, etxera sartu naiz edo gero lagunan etxera. Normalki nik alokatzen duten apartamendua beraz eh, agentzia baten bidez, agentziak eta apartamenduaren jabeak atseman behar didate beste apartamendu bat, hmm. gutxi gora bera beha alokairua eta beha zalerako, okay, postaldean. Horren behaz beraz? Bai, hmm. bai, bai. Aski ongi pasada azkenean eh, zure egoera? Be, bai, eta ziko bizkizite atera dira proposatu dizkigu, menantuko bali badira ere, bora, oza, bostak territan ezan daukute joaitia, eh, siak territan, hotelan sartzen alginen, eh? Mm, efikazan, eh, Bai, aski efikazak.